նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այս շաբաթ Արցախի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգներն իր ծրագիրն ունի։ Հադրութի շրջանում պատրաստվում են մայիսյան երաթոնին։ Ադրբեջանի կողմից հերթական զորավարժությունների անցկացումը ներքաղաքական քարոշչական քայլ է։ Միացյալ Նահանգների նախկին սենատորն իր կյանքի համար պարտական է հայ զինվորին։ Շոյայի հիմնադրամն իր արխիվում կունենա հայոց ցեղասպանության վերապրածների վկայությունների ամենամեծ հավաքածուներից մեկը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 4-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շեֆերը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը, խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին։ Ամերիկացի համանախագահը հայտարարել է, որ ներկայիս ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղում չի կարող պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում, սակայն հիմնախնդիրը չունի ռազմական լուծում։ Մեկնաբանելով ամերիկացի դիվանագետի խոսքերը արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը, ուշադրություն է հրավիրել նրա մեկ այլ մտքի վրա, որ բանակցային գործընթացում դրական առաջընթացի հասնելու համար անհրաժեշտ են շարունակական անկեղծ ջանքեր, ինչպես հակամարտության կողմերի, այնպես էլ համանախագահների եւ միջազգային հանդրության, ինչը վերջին հաշվով հակամարտող կողմերից կպահանջի դժվար որոշումների ընդունում։ Փորձագետը տարօրինակ է համարում այն փաստը, որ ամերիկացի համանախագահ Շեֆերը խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների մասին հղում է անում 1975 թվականին ստորագրված Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթներին։ Գրիգորի Տրոֆիմչուկի կարծիքով ներկայիս ստատուս քվոն ձեռնտու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահող պետություններին, բացի Միացյալ Նահանգներից, որն ունի կարգավորման իր ծրագիրը։ Հադրութի շրջվարչակազմն ընդունել է որոշում հաղթանակի տոնի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման օրվա 26-րդ տարեդարձի տոնակատարության մասին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Տոնակատարությունների միջոցառումների կազմակերպման եւ համակարգման նպատակով ծրծվել է շրջանային հանձնաժողով եւ հաստատել նրա անհատական կազմը։ Հաստատվել է նաև տոնակատարության կազմակերպման եւ անցկացման միջոցառումների ծրագրերը եւ անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը։ Որոշմամբ առաջարկվել է համայնքների ղեկավարներին ստեղծել համանման համայնքային հանձնաժողովներ եւ մինչեւ 2018 թվականի մարտի 13-ը շրջանային հանձնաժողովին ներկայացնել համայնքներում նախատեսվող տոնական միջոցառումների ծրագրերը։ Մեկ այլ կետով հանձնարարվել է աշխատակազմի կուրսության եւ սպորտի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժիններին, դիզակ շրջանային քերթի խմբագրությանը, այն զորամասի հրամանատարության ու շահագրգռ երկիր միշտ կազմակերպիչների հետ համատեղ մշակել եւ իրականացնել երկրորդ աշխարհամարտում եւ Արցախյան ազգային ազատագրական պատերազմում հաղթանակի ապահովման գործում հայորդիների ավանդին նվիրված ու համապատասխան ծրագրեր ու հրապարակումներ։ Հաջորդ շրջանում տոնակատարություններն ուղղված միջոցառումների ծրագրերը արդեն սկսել են իրականանալ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտի 12-ից 17-ը Ադրբեջանում կանցկացվեն լայնամասշտաբ զորավարժություններ՝ զորքերի տարբեր տեսակների, կարգերի, ադրբեջանական բանակի համախմբերի ու միավորումների մասնակցությամբ։ Զորավարժություններին կներգրավվեն անձնակազմի միջև 25000 զինծառայողներ։ Զորավարժարաներում կանցկացվի մարտական հրաձգություն սպառազինության նոր տեսակների կիրառմամբ, որոնք վերջերս են մտել սպառազինության մեջ։ մեջ. Ըստ ռազմական փորձագետ Տարոն Հովանիսյանի, վերջին տարիներին Ադրբեջանի գործողություններում հռետորաբանությունում քաղաքականության արմատական փոփոխություն չի նկատվում։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն հրաժարվի իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունից, քանի որ դա իրենց հիմնական խաղաթուղթն է, նաև ներքին լսարանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Ադրբեջանը ներքին խնդիրները փորձում է փակել ռազմական գործողություններով, ռետորաբանությամբ։ Այդ քաղաքականությունն այնքան է խորացել, որ այս պահին դժվար է պատկերացնել, որ իրենք կգնան ինչ-որ արմատական փոփոխությունների, նշել է Վերլուզաբանը։ Այս անգամ զորավարժությունը ըստ էության առանձնանում է նրանով, որ ամբողջությամբ ինքը հակահարցակողական բնույթի է, այսինքն ըստ իրենց հայտարարած սցենարի, եթե հաշվի առնենք, որ բարդ լեռնային ռելիեֆի պայմաններում ինքը ինչ է իրենք միշտ շեշտում են զորավարժությունների ընթացքում, այո, ըստ էության մեծամասամբ սա հենց Արցախի սահմանին ինչ որ ռազմական գործողությունների սցենարով արվող զորավարժություն է, ինչպես միշտ եղել է։ Այս անգամ էլ դիտարկում են այն սցենարը, որ եթե հայկական կողմը անցնի ընդհանրենք, պայմանական արտակողական արտակողական գործողությունների որոշակի կարևոր դիրքեր վերցնի իրենցից, իրենք ինչպես պետք է իրենց գործողությունները դասավորեն։ Այսինքն իրենք ըստ էության թերևս այդ սցենարին եւս պատրաստվում են, այսինքն ոչ թե իրենք են սկզբից հարցակվողի դերում այս զորավարությունների ընթացքում, այլ հարցակվողը հայկական կողմն է, այսպես ասած, հայկական կողմը որոշակի տարածքներ է գրավում եւ իրենք փորձում են մշակել իրենց գործողությունները համապատասխան թե ինչ պետք է անեն։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշան Ազարյանի կարծիքով Ադրբեջանի կողմից հերթական զորավարժություններ անցկացնելու որոշումն անհանգստանալու առիթ չպետք է տա։ Նա այն կարծիքին է, որ նման զորավարժությունների անցկացումը ներքաղաքական քարոշչական քայլ է, սակայն դրանով Ադրբեջանի իշխանությունները նպատակ են հետապնդում նաև զինված ուժերի մարտունակությունը ստուգել։ Կարծում եմ, որ այս անգամ էլ փորձելու են նոր բաներ սովորել, նշել է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ զորավարժություններ անցկացնելու որոշման անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը երբեք այսքան մոտ չեն եղել, ինչպես այժմ։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ընդգծելով, որ նախորդ տարվա նոյեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի հետ Եվրամիությունը 3 հիմնարար համաձայնագիր է կնքել, Մոգերինին հույս է հայտնել, որ դրանք կբարելավեն մարդկանց կյանքը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Եվրոպական միությունում։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվել է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանում հավատարմագրված ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ ասոցիացված եւ դիտորդ պետությունների դեսպանների հետ հանդիպմանը խոսել է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի կանոնադրական մյուս մարմինների նիստերի եւ հարակից միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Արտգործնախարարը դեսպաններին ներկայացրել է գագաթնաժողովի ապրել միասին կարգախոսի ընտրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի պատվիրակությունն ԱՄՆ պետդեպարտամենտում հանդիպում է ունեցել պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով առաջին փոխտեղակալ Էլիզաբետ Միլարդի հետ։ Հանդիպան ընթացքում պատվիրակության անդամներն անդրադարձ են կատարել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, դատական իշխանության անկախության ապահովման ուղղված քայլերին եւ մի շարք այլ հարցերի։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հերանեկարներին, ընդգծվել ԱՄՆ-ի որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետության կարևոր դերակատարությունը տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման գործում։ Կյանքիս փրկության համար պարտական եմ հայ զինվորին, Այս բարերով է սկսել իր ելույթը Միացյալ Նահանգների նախկին սենատոր Մարկ Քերքը, ում Վաշինգտոնում գտնվող Հայաստանի խորհրդարանականները ապարգևատրել են ազգային ժողովի պատվո մեդալով։ Տարիներ առաջ Հայաստան ժամանելով դեռևս որպես ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շարքային աշխատակից Մարկ Քրքը այցելել էր սահմանակից իրավիճակին ցանոթանալու նպատակով։ Սակայն եթե ապագա սենատորի կողքին չլիներ հայ զինվորը, այդ այցը կարող էր վերջինը դառնալ, պատմում է նա. Մենք հրամատում էինք դերտերի մոտակայքում, նայում էինք ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Ես սխալմամբ գլուխս բարձրացրեցի եւ հենց այդ պահին օզիկիս վրա զգացի հայ զինվորի ձեռքը, որն ինձ հետ քաշեց։ Անմիջապես այնտեղով, որտեղ մեկ վայրկյան առաջ գլուխս էր անցավ ադրբեջանական գնդակը հայ զինվորն իմ կյանքը փրկեց, իսկ ինձ համար դաս եղավ, որ չի կարելի գլուխը բարձրացնել հրամատից, ասել է Մարկ Քրքը։ Այդ այցելությունից սենատորը եւս մեկ դաս է քաղել։ Հայ ժողովրդի նկատմամբ պատմությունն անարդար էր եւ անհրաժեշտ է վերականգնել պատմական արդարությունը, առաջին հերթին ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին, այսպես ասած, բարոյական եւ ֆիզիկական կտանքների ենթարկելու պնդումները ոչ այլ ինչ են, քան միտումնավոր խորինվածք։ Այդ մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով International Human Rights Defense Committee հնչեղ անունով ինչ որ մի կազմակերպության տարածած հայտարարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված այդ հայտարարության ոչից կարելի է ենթադրել, որ այդ կազմակերպությունը գրանցված է Սումգայի թում կամ Բաքվում։ Անսեն աչքովել տեսանելի է, հայտարարությունը կեղծ է, ներծծված ադրբեջանական նավթով կամ խավիարով։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը նշված անձանց պահման եւ առողջական վիճակի դիտարկումներ է անում եւ կտանքների որևէ հետք չի հայտնաբերվել, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Միևնույն ժամանակ նա հիշեցրել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մասին, հատկապես ազգային փոքրամասնությունների, կերինների, կալանավորվածների նկատմամբ։ Ֆրանսիայի Ալևիների միավորումների ֆեդերացիայի ջանքերով Հայաստան են ժամանել Եվրոպայում բնակվող ալևիների կառույցների ներկայացուցիչները։ Եվրոպայի ալևիների կոնֆեդերացիայի փոխնախագահ Ֆրանսիայի ալևիների միավորումների ֆեդերացիայի նախագահ Էլդար Կլիչկայան նշել է, որ եկել է ժամանակը, որ թուրքական կառավարությունը ճանաչի թուրքական վարչակազմի վարած քաղաքականությունի ստուժած ժողովուրդների ցեղասպանությունները, այդ թվում եւ հայերի եւ ալևինների, ինչի համար պետք է միավորեն աշխարհասփյուր հայերի ու ալևինների եւ մյուս ժողովուրդների ջանքերը։ Ըստ նրա, երբ թուրք զինվորները սպանում էին հայերին ու արտաքսում, ալևինները արել են հնարավորը նրանց օգնելու համար։ Մենք նրանց չէինք հանձնում դահիճներին, բայց դժբախտաբար մեզ չհաջողվեց փրկել բոլորին եւ կանխել հայոց ցեղասպանությունը։ Կիսում ենք մեր հայ եղբայրների տարապանքը, ասել է Էլդար Գլիչկայան եւ հավելել, որ հայոց ցեղասպանությունից հետո հաջորդն արդեն իրենց հերթներ։ Նշենք, որ Եվրոպայում 2 միլիոն ալևիններ են ապրում, իսկ փոքր Ասիայում ավելի քան 15 միլիոն։ 1937 թվականին Դերսիմի կոտորածների ժամանակ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից սպանվեցին բազմահազար ալևիններ, ինչից փրկվելու համար նրանք հայերի պես սփռվել են աշխարհով մեկ, այնտեղ ձևավորելով իրենց սփյուռքը։ Այժմ ալևիններն աշխարհի 14 երկրներում ունեն 270 մշակութային կենտրոններ։ Հարավային Կալիֆոռնիայի համասարանի Շոայի հիմնադրամն այսուհետ իր արխիվում կունենա հայոց ցեղասպանության վերապրասների վկայությունների ամենամեծ հավաքածուներից մեկը, որը տասնամյակներ շարունակ հավաքագրել է ամերիկաբնակ հայ պատմաբան դոկտոր Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Այն ներառում է ավելի քան 1000 հարցասրույց։ Ձայնագրություններից զատ հավաքածուն ներառում է նաև յուրաքանչյուր վկայության ուղեկցող փաստաթղթեր եւ լուսանկարներ։ Հավաքածուի գերակշիռ մեծամասնությունը ձայնագրվել է հայերենով եւ միայն 20%-ն է անգլերեն։ Կան նաեւ թուրքերեն եւ իսպաներեն հարցազրույցներ։ Stars ամերիկյան հերոստատեսային ցանցը 8 վավերագրական ֆիլմ է ձեռք բերել, այդ թվում նաև հայոց ցեղասպանության մասին կործանելու մտադրությունը ֆիլմը։ Հիշեցնենք, որ կործանելու մտադրություն ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Ջո Բերլինգերի կողմից։ Ֆիլմում ներկայացված են նրա պատմաբանների եւ գիտնականների հետ հարցազրույցները հայոց ցեղասպանության եւ Թուրքիայի կողմից շղթողական քաղաքականության մասին։